o'n to'rtinchi oyto'ldining haligi kuntug'ni huzuriga kirganligi aytiladi oyto'ldi kirib tizlinib aligiki ko'rindi uning yuzini ko'rib aligining ko'ngli echildi aliki egildi va so'z ochdi uning so'zi aligni xush qildi va o'zimi so'yindi aligining oyto'ldig'i suoli alik aytdi kimsan eting nima nadin kelding yurting qayerda oy to'ldi tamkinlik bilan so'z boshlab oliyjanoblik bilan o'z so'zini bayon qildi tamkinlik oliyjanoblik aqlning ishi aql farosatsiz kishilarning hammasi hayvondir buningga taqlidan shoir bu beytni aytdi biriga hojiting tushsa oldirama savr bilan ayt ishqa oldirab kirishma savr qilib kut oldirab qilingan ishlar keyin pushaymon bo'ladi har qandaq ishda oldirama toqat qil o'zingni tut qul toqat qilsa baglik kamiriga erishudi oyto'ldining aligi javobi oy to'ldi aytdi ey davlatlik ali qulluq nomi xizmat bilan go'zallashudi nomim qul xizmatkor o'rnim ishk oldi ishlarim odilliq odatim xizmatdir sanga intilib uzun yo'l yurib keldim bugun orzuyim qanib tilakimga yetdim tilikim shuki sen meni chetga qoqmay xizmatga sol meni rad qilma bu so'zlarni anglab alik so'yindi tilagan odami tepildi va u arni sinab ko'rdi alining oyi to'ldig'i javobi alik aytdi aytoldi seni ko'rdim chiroying va xulqing meni so'yindirdi sen o'z loyiqida sodiqlik bilan xizmat qil doim ishkimda tur yiqin bo'l mendan ehson sandan xizmat bo'lsin xizmat joyida bo'lsa baxt eshikini ochidi bugundan boshlab bosh tortmay xizmat qil xizmat ko'rsatsa bag xizmatchi haqqini o'taydi oyto'ldining alayki javobi oyto'ldi yar updi va shundoq dedi alik e'tibor bilan qarasa davlat qo'l uzitdi man uyimdan chiqib xizmat qilishga keldim sana yuzlanib uzun yo'l yurdim xizmat qilish uchun xudo kuch quvvat basun sening xizmatingda xato qilishdan saqlasin oyto'ldi туриб, so'yinib кулган ҳолда ишга чиқди. aql ko'ngli ichilib mash'aldek yo'ridi baxtga erishgan va shu baxti yuzisidan orzu tilkiga yetgan arning nima deganligini angla bagla kishiga kulib boqsa u kishining aql ko'ngli jonlanib o'zi mag'rurlanadi bagla kishiga xushxo'y chiroy ochsa u kishi e'tiborga ega bo'ladi so'zi o'tadi bagla kimni o'ziga yaqin tutsa uningga hamma narsa yiqinlik qiladi bag baxt demakdir baxtga kishi yaqin bo'lsa orzusiga erishadi barliq ishi o'ngishliq bo'ladi shundan totib oy to'ldi xizmat qildi sahar turib bir dammi xizmatdan neri bo'lmadi kunduzi soqchi bo'ldi kechisi kuzatib turdi to'g'riliq va sodiqlik bilan xizmat qildi aligi qishig'i doim kirib chiqib turdi Әлігмі оныңғы яқшы көз білән қарыды. Ай толды, күніге еңі қызмет көстіп тұрды. Әлігмі күн сірі башқычы қадірледі. Бәгілі қолыны оның қызметі үшін қадірләйді. Қызметті әжір сыңдырса, кичікләмі ұлық болуды. Қызмет қыл, xizmat bilan qo'l bag bo'ladi xizmat ko'rsatmasa kimmi tilikiga yetalisin amdi donishmand nima deydi so'zini angla u so'zlarni inchiklik bilan bezab ma'nilik so'zlagan to'rga noloyiq kishi xizmat bilan to'rga erishidi yaromsiz yarab qolsimi faqat paga og'ili erishidi xizmatkor to'g'riliq bilan xizmat qilishi kerak xizmat ko'rsatgandan keyinla tilikiga erishidi oy to'ldimi har kuni xizmat ko'rsatdi aligmi ko'yinib eshikini ochiq tutdi u o'rda xodimi bo'lib kun siri yuqoriga ko'tarildi qayg'usi ozladi shodliqi ko'paydi oy to'ldi xizmatidan noit huzurlandi aligmu g'amxo'rlik qildi va ko'p yor yo'lak bo'ldi alik uni har turlik ishlarda sinab ko'rdi xolig'inidek bir xizmatchi arga erishdi